cafo, sucheritai trincajoi cae alcoholo, cae la cerbo. Miliardoi da homoi en la mondo regule trincas cafon, sucheritain trincajoin, shaumain au fructain, industrie prilaboritain, cae alcoholajoin. De longa tempo oni suspectas pritiu cutimo relate al risco de icto sed gis nun la datumoi estas net certai. Antau nelonge, la medicin reteio Medscape publicigis amplexan raporton kiu starigas la plei fidindain actualain resultoin pritio. Cafo caeteo. Uno studajo montris che grand quanta consumado de cafo pli ol po kvar in en ciu tago ligigas al pli alta risco de ciu tipoi de icto. Modera trincado ne ligigis al tia risco. Contraste trincado de teo ligigas al mal pli alta risco de icto. Alia esploro montris ligon inter consumado de cafo cae teo cae mal pli alta ocasado de icto cae demenso, se estis trincitae nur du tri tasoi en ciu tago. Supposeble citiu efico estas attribuata al substansoi nomatai flavonoidoi, quiui havas contra inflamaen povoin. Oni recomendas nun po unu du tasoi da teo cafo sen sukero ciu tage kiel taugan rimedon por bona sano. Oni povas mixi kafon cun sen grasa lacto. Sukeritai trincajoi Se temas pri sukeritai trincajoi au trincajoi dolcigitai per arte faritai substanzoi, montrigis che ciu taga trincado de po unu glaso en ciu tago crescigis la riscon de icto ie dexes procentoi. Ce virinoi post la menopauso, la risco crescis relate al icto, malsano de la coronariae arterioi, cae morto de ciai causoi. Alia studo montris ancao riscon de demenso cae cerbovasculae malsanoi citiui concludoi certe ne esas definitivae, char la statisticae datumoi implicigias cun aliai factoroi, ciel obesetso cae metabolae misfunccioi en infanoi cae plencresculoi. Crome, nutre factoroi cae aliai viv stilae factoroi influas la resultoin. Tamen, plus pesas sur la sucerita trincajoi forta suspecto. Alcoholajoi Dum longa tempo oni opinis che modera quanto da po unu du dozoi por viroi po unu doso por virinoi ciutage povas protecti contra vascula e malsanoi. Lasta tempe citiu protecto ne confirmigis. Ali flanque, granda studajo montris che ec modera consumado de alcoholo po unu dozo en ciu tago ligigas al mal pli granda risco de ischemia icto. Pli alta consumado crescigas la riscon de ischemia cae hemorragia ictoi. Ripetei esploroi, ne confirmis la protectan efficon de modera drincado. Crome, consumado de ia ein quanto da alcoholajo et se modera, ligigas al malpli bona cogna funccio. Gran quanta trincado al portas dangeron de cor malsanoi, cancero, cogna perdo, cae aliai problemoi se oni consideras che la studo e basigias sur informo e donite de la homo mem tiam oni plu dubas pri la vera influo de alcoholo ie sano nun tempe medicinisto i ripetas la frazon, ne existas tutte secura quanto da alcoholajo relate alla homa sano